outro nome. nagyon ég a tűz, Isten. Nagyon ég a tűz. Na vegyem kisebbre inkább most már? Én nem tudom. Vegyem? Hogy hagyjam. és akkor ilyet kell venni, mert ez így kemény fog maradni. Hogy van a tehén? Jó, akkor meg kell néznetek ezt a... a nagyon gyorsan így a tűz, nagyon gyorsan föl.

rájut a táskámra. Nem hiszem, de félretettem itt a táskát. Költ, hmm. Ez lett véve. Lejjel vagy rakjunk vissza, Maxi. Vagy vegyünk? Ez szépen lassan kell most már.

tudom, mit főnek, és akkor egy olyan picikát. Majdnem, hát hogy alacsonyabb, és ezt jó, nektek is voltak rá is. Én csináltam már, hogy készítettek, de alig ilyen kis alacsony kerémből. De gombos. Kövér is volt, ez kis lábú. Hát látod, el is így van. Hát, szóval így van, de olyan kis lábú vannak, így gombos. Hát jó,

সাথে Thank you. anche c'è un bel vero affrancato, c'è tutti i Milano sta Quando lo hai dato, che c'era più. E tu pensi il tempo, né? Ma dopo la Grazie, non ti ho riesco a... Ah, lo so, perché non ho vista. Ma dopo questo, dai. Yo le puesto el techo. Szóval a király nem készülben, hogy a készülben világot talán láttam, hogy a biztos. Az állóban. És az embereket a négy, négy nyolc pakoltak, hogy átökélni, pakoltatott sok király. Ugye, hogy az elfárt. Az ország. Azt mondom, hogy az egyetlen, hogy a kónak a háztát. Azt mondom, hogy az igen. Hát azokat már, már tetején olyan képek vannak. Képek már az éreztem. De ennek a felé De már az is volt, már a miután, hogy kapott egy ilyen helyzet, hogy éreztem, hogy abban csináltam, hogy de egy óra. Tényleg egy majd 在那等下边去了。 from last night. Moshma. Direct. jó Zsónak, vagy. a elébredt és révbe már, tud, tud gyorsan. Az el lassan kell csapat. Kicsit. Kicsit. Valért. Fel kell venni, hogy ne legyen. Le lehet egy kicsit. Kell, kell, kell. Ez Várják le. Meg kell keverni, kever meg jó. Na. Várjál, vécén van. Vécén van még mindig. Nem a vécén van, hanem a megmondtak együtt. Nem tanik a folyót. Nem tanik a fedezmód. Hol van itt a lámpa? Amott van a lámpa, no. Nem látom. Jaj, de hogy van. Tapogattam. Itt van, hogy sor van. Jó, nem. them. Hmm.

历史的。

可以。是吧？是吧？那没事，对不对？那肯定的，你做投资的。大爷，大爷，哎，大妈。哎，大妈。这个是台湾最大的，破装备的。 嗯。哦。 Nagy, de ezt már kicsapott.

aláàfin fún àtọ́sí Ennek kumpányra körül mentétek. Délután. Délután.

我从家里，看看去，没事儿。啊。我从我从我从我家啊，反正就是吧。我从我家，我从我家。我从我家，我从我家。

ثم يتبع بالتابع يتبع بالتابع

Thank you.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

Elszállt, eszem már négy darab hús, meg öt darab szolornál. Két darab, két darab kömere. Már nem szeretem felé. Thank you. Bár... Á, tiszta fehér, tiszta volt ott. Az nem ez a tiszta fehér. igen, tiszta. Ez egy tiszta fa. Sí, you. De nem vagy beteg, mint a felüke. Nem, nem. Én magam Thank you. vannak valami. Igen, nekünk Szóval hát én azt pénzben. Nem, amikor ezt beszéltünk, mondtam, hogy éppen most készítünk a tápusztán. Mama? Igen. 对对对。

Maradjál. Láttam, hogy a szakot balerinázik, balerinázik, jaj, mondom, ez most már nem hiszem, Mondom, papa, nem járunk, én érjön, érjön. Onnan szavakról mikinek értem. Nem lehet arra az érettségnek, hát nem. Igen, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Grazie. Nem, nem, nem emlékszem, hogy hogy nem látnátok. De túléltem, túléltem. De már hogy tőle így, túléltem. Thank you.

Ez könnyű, nem mindegy. a fiatal a Ez

belerakjuk ide. Hát nem beszélünk, hanem nyilván nem szállnak, de bele a pályára. Én szoktam mindig fogni a pályát, vagy nem. Megtámadtam, Tosi, Tosi, Tosi, Tosi, Tosi, de Tosi elharapta a mazdat. Kezemben maradt a mazdat. De még mindig az elején mondom, hogy nem tudjuk, hogy a hajlát. Nem, de én már az nem tudjuk, hogy így rám, meg így, de jobban kötél, jobban szorítja elolvastam egyik vele a kötelesít, elmaradta a kötelesít, hogy egy fordászra tajlá, van javva kellett volna elvenni. Azért a jól kötelesít, ez megkérdés. Hát elmaradta a másokat. Hát de hogy ezt úgy ráadni? Hát jó, hiszen de mit tudom, hogy jól ráadta, hogy találom. És a földkét fogja az órára. Ha nem lesz volna, hogy az a nagy kapai, akkor hát,

hogy hogy hívják. Valamelyik lakának nézzük a, hogy hívják ott a barazdák, és utána pedig van ez a hogy hívják. A gyűjtőházból egy gyerekkel szállta. Csak így a színpadon ki vannak rakva a begóriák, egyik azt mondja, milyen szép világos, hogy neked ilyen nincsen. Mondom, legalább ötszer észtervel. Hát- az olyan azt ha hogy Hát, ha a világos ha A világjaim ha vannak a kapuban. A kapuban ott van szavazólag, ha megónia, nem. Hogy érted olyan kívánni? Jó van, hogy van, nem is látok, hogy nem. Így világít. Nekem a legtöbb a borzoló. Nagy is van e quindi ho giocato la Cagnacci, con il Piano, una volta più di là, vedi un po' sulla vita fare per la non ricordo. la Ma sì, sei contro il parato.

a férfiak nem lehet ilyen magas, nem lehet ilyen magas. Mit ráhangoltak, nem a házat összes szépen szépen, nem oda Milyen magasságok a tényleg szívesen? Szívesen. Arra, arra, arra, arra, arra, arra, arra, arra, arra, arra, arra,

Dopo con la influenza brigherale aumenta la cura. Nonostante i richiami tradizionali. Non è a me in prima cosa, hai rifatto un po' di buono. A tu, quando posso. È stata la stessa stazione, è stata un po'

Jó, hát köszönjük szépen. Most olvashatnánk a csizmája. De nyolc tiszta. Végtelen tiszta van, hát nincsen tiszta kapcsolódna. A kallgatották nincs, ez már jó. Sziasztok! Sziasztok! Mama.

Hát nagyon kicsi. Szegény az űr a kicsi. El kell venni? Hol van kicsi? Hallod, Viki? Nem sokára vedd már el, mert minden nagyon megyék az űrot. Hát nem tudom, hogy te hogy látod, hogy الشهادة إذا خرج Olyan, mint kérjük, nem? megsavanyodik nekik. Megyünk mind, minden. Hallod, minden évben, minden, minden évben főz legalább 200 üzletet. De már hány éve? Oda leállő, hallgás, akkor 10 literre, 10 évben a számolom, a 200, a 20 liter, az 200 ezer. 20 éves számot, az 400 ezer. 30 éves számot, akkor már 600 ezer szállítáljon meg. és multivaskodi felejét a kiállás. Várjunk még a síkba, már a maradnak. De a szótában az Na, szállj, szállj! Szállj! De még elkészít. Ecco. Hol van a... Sapkám itt van. A sapkám, kirestem, meg van belerakva. Rakva. Amelyik. nem gyűlünk vissza a számmal. Sziasztok! Na, sziasztok! Sziasztok! De tudom,

Mày. Ủa? هو قصدي. حتى لا من أطمع له هذا. Because is down to the camera. Yeah, I... Yeah, I Nou, nou, nou, nou. لا هنا كمان هنا كمان هنا Thank you. Então, bem, tiraste. módviselkedés 我爸妈养养起来不错，现在。

他现在被这种猪。 De én be van csupa, nem motorog. Hát az enyém sem motorog, így a félig. Ez a nem jó. Csak nem azt halljátok, hanem a hátulját halljátok. a

ezt a felütelmet Azért van ez a idén való. Nem lesz a szál összekezelni, úgy, mint tudjuk majd nyújtani. Nincsen gyufálok. Nem tudtam kinyújtani. Szóval akkor oda izét? Mi? Jegyzéket. Oramos. Oramos. Ugyanak a szaldórián szépen. Már megvan pár. Megvan pár. Ott van benne. Ott vannak az ügyek, az ügyek. Az akár. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó vannak elég sokan. Aha. Maradjék falba. Eludálj már, már az ördés tudod utána. Fárom. Villogott ennek. Mi, hogy elébe dugoljon ezt a Ott jön nekem. Azt mondja, Hova? Hát az autó. Beszélj már, de. Most a, de előtted mennek a... Ott, ott mennek a... Hát kikerültek. Elkerültek. Ennyire gyorsabban haladtak, mint milyen fajta jogszálya. Hát, nem mondtam. Nem mondtam. hogy mennek a... Jó helyen vagyunk. Mama, hogy kell lennem? Mindenki indítani. Ezen a kutyásokon nem tartok. Na, lassan oltok. Nagyon rossz szerintem. De hogy hívják, hogy azonosítanak? Ez is van. Na, van is van.

Ja. Kimosztat, nézd meg, elmondom. Végig azt a hangzik, hogy elkezdjük. Mert Ez a fázia a Bán. Bán. Mondtam nekik, hogy nagy gyöngyöket nem fogadott a világban kontinensben, de majd most megkontinnék így. Hát már vattasz, amikor a Lucia a meg ezt azért Tudáshoz megy? hogy hogy Gracias és semmit nem. Így, és el lehet fordulni. De ezt hát tudom már a hát Ott lehet. Így is el lehet menni, mindig van ide szépen valami. Hát a bakusztán. Mindig egy kicsi órát. Hát itt tört el az a film. Itt van a nagyja. Nem is gondoltam a filmeket, hogy meg a... Aztán nem mész ki a filmos egész. Gondolkozz, hogy tudok kimenni. Hát oda majd mindjárt kinyissa. Nem, nem, nem.

Tessé meg a bekavasod azt, hogy kicsit kell vagy nagyot. श्वास वेगी az meg lesz ott a földbe. Valaki le, leássa. Ha darabon volt rajta? Kell, hogy ások, kellett mondani. Azt hiszem, hogy találva. Hm? Ez nem az. Le van fordítva. Hova rakod? Sehol? Hát sehova rakom, hát Hova, hova, hova kell jönni. Itt van ásóba. Megásna az egészet. Kicsit, mint hogy a sárnak.